Anne-Louis de Brillon de Jouy estis franza clavarlo danto cae componistino de la dua duono de la deco callarcento. Si naschigis en Pariso, en la familia de la regia impostcolectisto Louis Claude Boivin, quiu estis pasia musica manto. De tio profitis lia filino, quiu ricevis tre zorgeman musican educadon ec de infanaggio, ciam si lernis ludi clavicenon. Ann Luis distinguigis pro siai raffinita educado cae granda intelligentezzo. Si etsinigis en la agio de decnau iaroi al shac brillon de giui cae eclogis en passi urbo proxima al Parizo. En ilia Heimo, pentrado kaj muziko ludis gravan rolon, kaj la paro certigis Cailia iliaj du filinoi estis instruitaj ancau pri muziko, precipe cantado. Baldau an Luis Brillon de Jouy presentis socian salonon en sia domo. tiui ci salonoi estis oftai en Pariso, la vera cultura cef urbo de Europo, cae la salonoi estis gia cefa cultura centro. Ili estis conatai ciel intelectai rencontigioi, ciui cunigis artistoin, intelectuloin, filosofoin, musicistoin, cae la tutan burjan sozion de la dec ocaiarcento. En la frua iaroi de ilia gea esetso, cion mercredon cae sabaton, la domo de la familio Brillon faricis constanta renconto puncto de exterlandae intelectuloi cae musicistoi passantai tra Pariso. Estante admirinda clavar ludanto, Anne-Louise distris la ce estantoi cae accompanis elstarain musicistoin. Plurai componistoi, ciel Johann Schubert, Luigi Boccherini, Charles Burney, Ernst Eichner, cae Henry Joseph Riegel, cun admiro dedicis al si sonatoin. Comence, sia instrumento estis la claviceno baldau si preferis la novan instrumenton, la pianon, ciam ancora la clavicino esti la cefa instrumento de componado cae ludado. Ludante in sia propra heimo, antau clerai spectantoi, si aciris bonegan reputacion quiel musicistino, quancam si neniam presentigis en publicai concertoi crom sia talento kiel instrumentisto, Anne-Louise Brillon ancau componis. Si havas prescau naudec vergoin. Oni povas supposi che siei vergoi presentigis nur sulle seneio de sia propra salono, char siei componagioi ne estis publicigitai dun sia vivo. Tiu tempe estis considerata hontinda por virino i membro de la elito kiel Anne Louis publicigi ilia vergoin. La componado cae reproductado de musico fare de virinoi estis nur reservitai por la privata sfero. Ciel resulto, sia musico estis plene forgesita en la polva ibretoi de antiqua familia biblioteco. Si verpis por clavaroi, se gi ancau componi sonato in por violoncello, violono au harpo, ancau triopoin, cae foie vocian musicon, eble speciale componitai por la cantado de siei filinoi. Por ili, An Luis electis dec du sonatoin, speciale binditain en volumo etichedita tria collecto, cae dedicita al Mademoiselle's Brillon. Ciel uno la plei gravae clavar virtuosoi de la Franza antau revoluzia periodo, Anne-Louise Brillon surprise montras sian genion per la presentado de clavar tecnica i novigoi kiu al portas plian benzonetson kai draman energion al musico tia novigoi estis pli evoligotai poste associita ai pianistoi kai componistoi kiel Czerny kai Litz. Kiam la franca revolucio chisigis la salonoin, Madame Brillon traslokiĝis a la castello de sia bofrato en Normandio, kie ŝi konservis malaltan profilon por plu vivi kiel membro de la aristocrataro. La música de Brillon estas vere mirinda, plena de vivo, de dramo y de brilla virtuosezzo. La plei granda parto de sciai componajoi estas chambra musico, cae Anne Lois el montras que la chambra musico ni estis legera au supraja, sed prefere estis quasi un musica laboratorio, forte inspirita de la plei nova e opera i creajoi. En sian javo, la sonato ideal Luis Brillon reflectas richegan musican medion, integrante cae transformante musicain elemento de la epoco, inclusive de opero, cae seriosa cae comedia, con granda fantasio cae creemo.